Martxoak amabi gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue. Berriozar irratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi Pamplona en femenino izeneko argazki lehiaketan, irugarren saria jaso du Elena Irigoik. Elena Irigoi berrio zartarrak irugarren saria lortu du bere argazkiarekin. Argazkia zeinean amonatxo bat ikusten zen gaztetxo bat ibazkaltzen ematen. Epaimaiak jakin arazi duenez, argazkia kalitate tekniko handia du eta oso errealista da. Pamplona en femenino 2000 amalau erakusketa emakume ezberdinekin indako argazki ez osatuta dago gaiaren arabera taldekatuak izan dira eta horrela xe aurkituko ditugu kondestableko zibiboxean martxuaren hogeita bederatzi arte izango dira ikusgai oraindik hilabete erdia dugu aurretik goizez bederatzietatik ordubiak bitarte edo arratsaldez postetatik bederatziak bitarte bisitatzeko. Bueno, garazi eta argazkilaritza utzi gabe Berrezarko saspi emakumeek egindako argazki erakusketa ikusgai dugu dagoeneko. Ikusgai Xabi osasun etxean, baina besteen bat tokitan ere ikusteko parada izango dugu. Besteak beste kulturgunean, polikiroldegian, institutoan eta gaztelekoan erakusketa ibiltaria hoita bat argazki osatua dago guztiak emakume berrio zartarrak ateratak argazkietan islatzen diren gaiak anitzak dira eta erakusketa hau Xabi mar martxoak zortziaren baitan sortua izan da eta berdintasun saiatik bultzatua. Gaur asteazkenarekin, azkenarekin hitzaldi solasaldia egingo dute. Pasaia del mercado experiencias vecinales Orixe hitzaldi solasaldiaren izena banko del Tiempo de eta bestelako iniziatibak ekarriko dituzte Ateneotarrak gaurko solasaldian parte hartzeko. Itzordua gaur arratsaldeko 7etan kulturgunean eta solasaldiaren kontura Xabi Urtxe Fermin irigoien kultur teknikariak iniko aurkezpena. quieren poner eh, distintas eh, en cuestión y para análisis distintas experiencias que tienen eh, lugar, pues fuera un poco de lo que son los mercados comerciales o todo el mundo, digamos, más material, ¿no? Y bueno, pues hablarán sobre el Banco del Tiempo y otra serie de iniciativas. Martxoak amabost, larun batarekin, zuaitzaren eguna ospatuko da, garazi. Eta hoi bezala jarduera nagusia zuaitzen landaketa izango da, zuaitzen landaketa bera, familiarekin taldeka edo elkarta baten izenean egin alko da, aurten aukeratutako lekua, mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea da, naturaren gelaren ondoan, hain zuzen xabi, interesatuek izena mateko zeroa amabi telefonora deitu eta edo eskaera irubedikoetz.berriozar.com www.ekoizpen.es orrialdean egin alko duten oski martxuaren amairua baino lehen. tokiko elkarte antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko. Deialdi honek berrio zarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du. Unako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko berdintasuna euskara gazteria, jaiak, kultura eta kirula. Eskaerak berrio zarko udaletxiko registroan aurkezuko dira, interes udalaren auzobuleguan ere izanen dituzte eskura. Deialdiaren arauak eta eh, aurkeztu beharreko agirien kopiak eskariak egiteko EPA martxuaren hogeita bata arte luzatuko da. Bestetik berriozarko dalak ebat ditu Euskara ikasteko 2000 mairu 2000 ikasturteko behin betiko laguntzak beka jasuko jaso duten pertsonen zerrenda irubebikoetz.berriozar.es horri aldean kontsultatu daiteke. Eta musika eskolako entzunaldiek eh, hartu zuten martza. Atzo trompeta eta trompa kontzertua izan zen eta martxoan zehar luzatuko dira berriozarko musika eskolan irakasten diren instrumentuen entzunaldiak. Entzunaldi horiek eskolako ikasleek eh, eskeniko dituzte gainontzeko entzunaldiak ere berriozarko entzunaretoan izanen dira eta sartzeko ezinbestekoa izanen da aurretik gumbidapena eskuratzea gumbidapen txartelak musika eskolako idazkaritza bulegoan jasoalko dira kontzertuaren egunean ekitaldia hasi baino ordu bat lehenagotik eta atzo eh, musika eskolako zuzendariarekin negoteko parada izan genuen eta horiek eh, berrizarko erratiaren zat esandakoak. Eh, bueno, bai, hilabete honetan azten dira entzunaldiak, uh -huh. e, musika eskola kantoratuta, dia sokaz antolaturako entzunaldiak salbu igual tresna batzuk igual ikasle gutxi go dauzkatenak hoiek elkartzen dira beste tresna batzuekin egiteko mhm. pixkat kontzertu moldatu bat mhm. eta denak martxoan izango dira me hasi ziran esan bezala eta martxo guztian zehar salbu egun pare bat libre gelditzen dianak egunero egunero mhm. entzunaldiak e, aretoan gehienak zazpitan izango izango dialarik baino batzuk batzuk hasiko dira ere Eulateko gazte aterpean egingo den gazte kanpaldian e, izena emateko epea irekirik dagoeneko. Ikariarik eta berriozarku dalak amairu eta uita urte bitarteko gazteentzat e, eulaterrira lau eguneko kanpaldia antolatu du apirilaren ugeita batetik ugeita lauera zuzenki horretan hainbat jarduera eta aktivitate daude aurre ikusirik beste batzuen artean ur ederrara bisita eta kobazuloetan espeleologia egitea izen amateko arratsialdeko urdutegian, bostetatik sortziak bitarte gaztelekura urbildu barko dira gazte interesatuak, lanu batean ere izen amaterik izango dute amaiketatik, ordu batak bitarte berriozartarrek izena ematean berroi tamar euro ordaindu barko dituzte eta berriozaren erraldatuak zaudenak irurogei euro informazio gehiagorak gonoski ikariari abildua arroba elbidera idatzi edo behatzi lau sortzi 06 0 bat hirurogei telefonora deitu. Eta orain mendialdea kirol elkartearen saskibaloi sekzioari dagozkion partiden emaitzekin irekiko dugu kirolen atalau zergin zuten seniorreko mutila garazi. Beno ba, seniorreko mutilak irabazi egin zuten, eurak Alaiaren aurka lehiatu ziren, larun batean atxaldeko bostak eta laurdenetan hemen berrio zarren eta dio bezala irabazi zuten. Iru, iruro tanto berriozartarrek, zartarrek, beta berrio itamalau mutikoalaiko Alaiko mutilek. E, neskak berriz galdu egin zuten gurenen kontra e, larun batean jokatutako partidan hemen berriozaren, eta partida honen e, emaitza berrogei eta berrogeita masei. Eta besterik gabe orain bai gogoraraztea puntoreten kontsultatu daitezkela gainuntzeko partiden emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Egunaren lehenengo partean, zerua tarteka odeitxu egongo dela eta erdi mailako odeiekin naiz goi odeiekin xabi, arratsalde gau partean zerua oskarbi edo odei gutxirekin geratuko zaigu azkenekoz aizea ego ekialdetik joko du haule bizia izanik eta temperatura maksimoak gaur gutxi igoko dira. Eta hauitzen da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko egun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.